¿Aló? Me suena el teléfono, vamos a ver quién es. No, mira quién es. Quiero que otra vez. Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Me pide castigo a la mala. Que dale volverlo, que la dome a la mala. Me pide castigo a la mala. Que le meta agresivo, que duro la mala. Me pide castigo a la mala. Que dale volverlo, que la dome la mala. Me pide castigo a la mala. Que le meta agresivo, que duro la Me gustan así como tú, bien mala. Lo que parece a prueba mala. Con esa cara de bella camala. Que me mire y rápido se me para. Pidiendo castigo en voz alta. Pidiendo. Pidiendo. Con ese culo pidiendo, pidiendo, pidiendo castigo. Pidiendo. Con ese culo pidiendo, pidiendo, pidiendo. mujeres pidiendo, pidiendo, pidiendo. Pidiendo Pidiendo castigo. Pidiendo Pidiendo. me pide más, bella que besito, mami, no se me arrepienta. Que usted tiene un poquitito de eso que Ojo malicioso, pero No es lo que aparenta, dime que se cuenta. Y un besito, mami, no se me arrepienta. Dime que se cuenta.